بسم الله الرحمن الرحیم تو من نوع محسنات لفظی اقتباس هست الامثله قبلش قاعده رو میخونیم القاعدهش قاعده 69 کتاب الاقتباس تضمین النثر او الشعر شيئا من القرآن الكريم او الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما ویجوز ان يغير في الاثر المقتبس قليلا میگه که قاعده 69 کتاب اقتباس گنجاندن نصر, گنجاندن نصر یا شعر زمیمه کنی در نصر یا در شعر چیزی از قرآن کریم یا حدیث شریف بدون اینکه دلالت کنی که این تیکیه از قرآن هست یا از حدیث هست پس اقتباس یعنی زمین کردن به نصر یا شعر چیزی منظور چیزی یعنی یا آیه یا قسمتی از آیه حدیث یا قسمتی از حدیث رو به نصر یا به شعر بدون دلالت کردن بر این که این قسمت از قرآن و حدیث است و یجوز ان یغیر فی الاثر المقتبس قلیلا و جائز است که تغییر دهد در اون اقتباس در اون اثر مقتبس اون اثری که اقتباسش کرده کمی تغییر درش بیاورد که در امثله اینو اتفاقا آورده قال عبد المؤمن الاسفهانی عبد المؤمن الاسفهانی میگه لا تغرنك من الظلمتی كثرة الجيوش والأمصار إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار میگه فریبت ندهد از افراد ظالم زیادی لشکریان و طرفداران و دوستداران همانا ما آنها رو تأخیر میدهیم به روزی که چشم در آن روز از حدقه به درآید شاخ شود در نگاه کردن این طرف اون طرف حرکت نکند خب در این مثال میبینیم که انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار زمیمه کرده به نصر آیه کریمه هست وقال ابن سناء الملک رحلوا فلست مصائلا اندارهم انا باخئ نفسي على آثارهم رفتند من پرسنده نیستم از خانهشان من هلاک میکنم خودم را خاطر یا بر آثارشان خب اینجا باخ اون نفسی علی آثارهم باز هم اقتباس از قرآن کریمه ولی با کمی تغییر همانطور که در قاعده گفته بود در قرآن اینجور اومده است انک باخ اون نفسک اینجا گفته انا اون نفسی على آثارهم بله پس تغییر در این آیه آورده وقال ابو جعفر الاندلوسی ابو جعفر الاندلوسی گفته لا تعاد الناس في اوطانهم قل ما يرعى غريب الوطني دشمنی مکن با مردم در وطنشان کم می شود که مراعات شود غریب و اذا ما شئت عیشن بینهم و زمانی که خاصی میانشون زندگی کنی خالق الناس به خلق حسن رفتار کن با مردم با اخلاقی نیکو این خالق الناس به خلق حسن قسمتی از حدیث های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم پس اختلاس بحثی بسیار ساده شما بیایید قرآن و یا حدیث و در نصر یا در شعر می گنجونی زمیمه می البته یه اصطلاحی به اسم تضمین هم موجود داره که اونو تو این کتاب نیاورده که اونجا از سخن بزرگان و از اشعار دیگران هم می گنجانی و زمیمه می از اونجایی که سجع بحثش کوچیکه اونو هم اضافه می در این بحث سومین و آخرین محسن از محسنات لفظی که در این کتاب آورده سجع هست قاعده هفتادم کتاب همین سجع توضیح میده میگه از سجع توافق الفاصلتین في الحرف و افضله ما تساوت فقاره سجع توافق دو فاصله در حرف آخری در حرف اخیر است فاصله دو کلمه آخر حرف قرار رو مثلا اللهم اعطی منفقا خلفا و اعطی ممسکا تلفا این اللهم اعطی منفقا خلفا این یک فقره هست و اعطی ممسکا تلفا این فقره دومش هست این خلفن و تلفن بهشون میگن فاصله این دو کلمه رو کلمه آخر هر فقره رو بهش میگن فاصله و زمانی که حرف اخیر دو فاصله با هم موافق بود میش میگن سج اینجا میبینیم که خلفن تلفن بله خلف و تلف حرفای آخرشون با هم موافقه و افضله ما تساوت فقره افضل ترین نوع سج اونی هست که دو فقره با هم مساوی باشن یعنی فقره بعدی از اولی طولانی تر نباشه مثل همین مثالی که خوندیم خب امثله رو میخونیم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا خلفا وتلفا وقال اعرابي ذهب بابنه السيل اعرابي که پسرش السيل برده بود میگه اللهم ان كنت قد ابليت فانك طالما قد عفيت اگر تو اینجا از بین بردی آزمودی ولی خیلی هم عافیت دادی خب اینجا ابلیته و آفیته بشون فاصله گفته میشه الله ان كنت ابلیت فانك طالما قد آفیت بینا هر دوتا فقره گفته میشه پس سج همون قافیه در شعره تقریبا الحر اذا وعد وفا واذا اعان كفى واذا ملك عفا اینجا سه فقره آورده و فاصله ها وفا و کفا و عفا هستند ببینیم که فقره ها هم با هم مساویان الحر اذا وعد وفا و اذا اعان کفا و اذا ملک عفا انواع دیگر شنو آورده یعنی این کتاب در این قسمتش خیلی مختصر توضیح داده پس وفا و کفا و عفا ببینیم که آخرین حرفاشون با هم دیگه متوافقند پس این شد از بحث سج سه تا از محسنا بودند که در این کتاب آورده بود از لفظی ها اولیش جناس بود بعدش اقتباس و بعدش هم سج از این درس به بعد دیگه محسنات معنوی رو توضیح میده